Da. A onda mi smo dole u Bihaću gradili jedne odnose strahovite. Da. Ovaj, dobre i na kraju onda svi ti ljudi umjerene linije koji su bili kad se ono bombardirao aerodrom, dignute piste u zrak, onda smo svi onda smo lično svi minirani, mislim, onda to kada to vidiš. E, da vam kažem, ne znam ko je minirao aerodrom, nisam bio tamo u to vrijeme. Da i ste se pa- helikopteri vojni i došli. Ali Rekao sam ja Panić. Ali nisam ovaj, ni ni mi nismo verovali, ja nisam verovao da nas može snaći ovaj, ovaj pakao. I nismo mogli zamisliti da će nas napadati ljudi u, kasarne koji su došli sa nama, proslavljavali, zvali nas svojom vojskom bili njihova vojska, gradili skupa, podizali odjedan put blokirani, navučeno žice, navučeno kamiona, postavljeno barikada, dovučeno snajpera. Da, da, ali to je, znaš, išlo je, išlo je, išlo je jednim tokom koji nije. <clears throat> Morate samo sagledati. Jeste samokritično, ali najmanje smo mi krivi.